აცხოვნე უფალო ერი შენი, დააკურთხე სამკვიდრებელი შენი. ძლევაი ჯვარითა ბარბაროსთა ზედა, ღვთივდაცულსა, ერსა ჩვენსა მოანიჭე და საფარველსა ქვეშე მისსა დაიცევ, რათა ვიტყოდეთ უფალო დიდება შენდა.